Петр Осипов, Айдар, Валерий Карпов, Булать. Умзамах, Сендиер халабе. Халаби. Полно олеговал, Айдар ятлы піртчаба духны чаваш. Полны де чавайдарын хушкабучлы пызык узал херле вогыр. Ширым жула жедетен шаввогыр мәскен жываш әшхалы хушшинде алғаса жюрени деді хужидеунын хайарайдар вăгăрĕ хыççăнах эш халыкны содырдуза жүрене жүрені дет. Çав ялан ирекре жүрені, Ана тивме де нигам Айдарын ириге кедерин батшаран болны дейт. Ялан хезік пурнышра бурнны чыважаш халыхе час-часах пăлханнă. Шавзене бузарма булышныжын майра батша шавайдара улбудагларны дейт. Каганарба әне шиве херринжи варман баулық сене, әмірлеге айдар ұлбуда біллені дед. Шавығы цендек аслы варман ұжынже, бір юған гөлі жудал завыртны дед. Шав гүлерен шәлен бек шермазем тәбебек күшшілі бек жив зарғынза юхны дед. Гүлі херрибе сезен ерзімісленні. Шав гүлерен дұғаған юған жив Вады Вада айынде бұданза бір пәдік шеш ял хыйын әмірне иртерні. Каярақ Павыл яла, айдар бек ұлбұтсен бұсмырне дүзей мезір иреге дұғас патша указы хушныбе тәппибек шұндар заяны дейді. Кәліне шил вістерзе Халыге Халыхе жыраза тарын жырланзене сабалан бұданны. Шав жинзенжен бәрі, бірін вады әмбеджей бұлны ашшынжен вол кагара жіллек юлны дейт. Пугачев полгавне жын сендиер ашы хыйын бушне кәдерін батшана биллене. Шапла вара чуғын жа сендиер, хыйын вада пір пәджік мулгач кужебек чүределлі хура бүртіре үсіне дейт. Араскал әмірі үртіне унында тетчіш пері азат тезем. Сым варман унын хотлығы болны дейдшіш. Шабақта ашшы жын вол тавырны айдара педерме әлгерне. Шав кив паттырын чаплы ехе булат пыре бір ажазем. Шавын яжібе манада, сендер шемене теші. Айдар, пилік байлы, улды картинылы драма. Пьесыры жінзем, сендер, пәжекренбек толы күз сежиденне, бігек вәри юнла ажа. Сендер амыжы, пызы хурлықпа ир вадылны херарым улай сендер юлдажы, хастарскер ахтубай вадам хрестень улбутсене юраза бұяндарақ пурны шыраган килгиш пуже ахтубай гарджеге ашшынжен ирдеймен мәскен ерарым. пинерби кив бурныш пусмырынжен савны бірлес шаланы шыраган шиденнехер. нехер. пинерби жалны, пәзек ажа сейхибе пинерби дандыжы айдар Кәдерне батшавығынже улбуда духны чаваш. Мангерю, айдарын шивыхри вады елажы. И тубай, айдарба бірле әмірне ертереген вады залдак. Пичура, айдарын жанжықлы жинны бұлныскер, кайрақпа она хиріш бұрат. Шамры құралыш, вая жизем, херзем, тұйғалығы тада үттейді. Пірреміш пайы. Урам, Бірінде херзем, ғузақсем, қасқа бірінезем жіне Де бірінде ақтубай жүрде, қашыне, Уйық шуды ел жіне үкне. Юрланы ет. Херзембе ғузақсем шәрі бамалла, тунғы славы ләші. Мойыр жиеші, ағылдадашы, пәрі шәрі жейт. жейді. Выляны шәк шәккәве юрлашы. Кім жедек, кім жедек, келмек пәр сала зала салашки. Эстеяш, эптеяш тава иккен пір бұлар кил гача кил гача килме гура пір гура, чалма жалма жаштирек алдан ягыш пыл ягыш тавай бере пір херне выляма яндубай тунгыз камра жары, туп сернук жи, сазызым аккунда, кунда манра манравыл улдалашы сернук а сехибе пăхмиш пулсаларать çавында пульха сехибе тух Сехибене туртса клармады дынать, анжа хун вырынне сендиер тухать. Сендиер зиксе тухать, пурде кулашы. Ай-ай, Сернук, пиде жеемінезі, шабақ білже, кулать. Сернук, каплай бұйран ченде тунгысран дұғаймып Сендер, катчаға айтсен дұғадын, шары Сернук, кунже білеймезен вылама бұрағадып. Улай, әлі қавал бұрақны дед. Сендер жары барза бідерет. Сендер. Ну қала, скала, камра жары. Сернук. Улай, санра, дух. Улай. Манра жары тавра шуквара. Сернук. Курдым, курдым, пур. Қыдар луна Пырза бұғат. Улай. «Ағы бұғ!» Сернук. А, пур, пур, дух часырақ. Турса Улай. Хорок майырдыттар барны да шарабаны деші. Ну и самана. Сасызем аға, сендер лекрі. Сендер. Чимырға жазем. Выляма бірақ санавандарақ маржи. Сернук. Чапла бұлі, еп тұнғысра бұлны жүхнигам да ашын мар. Хал хайлекрде, аванақ тамари. Шук, тунгысрандух вара бірақ атпыр. Улай. тәріс қаладын жернук. Шәревалі Ват херзем қаланы пурде кулаще. Тьфу, ватты зен қаланы деріз. Аптыраны кывагал кудын жымны дед. Кулагана, ашта жібішсін дед ха? Сендер, не жібіш мазан юрать. Ану зілдеби, тухагунда. Тюрех пырза дұртсагларат. Сильдеби, манра жук. Сендер, парамзана жук. Иріксір дұртсагларат. Улай, каларым зере, ватты зем қаланы тезе. Пурде ағылдатса кулаще. Сендер, пи дядя раскалама да жук шапхайне бұрза жібішірі. Аштаға пұғар нұма жібішіні, ажазем тыдыр. Ажазем ашы, херзем кышлар заюлашы. Улай, әлі қавал дытны дет. Тарать, бұрде кула-кула хыжалдан жубашы, херзем хайзем дәлін тебіренне лезаланашы. Яндубай юлдаш зене каялла жабырза. «Эй, ажазем! Херзем келелле дарашы! Ярасмар!» Херзем хышшын каялла жабырынса жубашы. Сендер юлат, Хыжалда сәк юрра де де утты, шыр де, татрым жиес тегілнерен. Ах воежім, чунымжымда, тухрым выляс тагілнерен. Кәске де кәске халада да, кәске жерден де сыбырах. биринде вайя дергезенде, ховыр бушлаза да ховыр галыр. Халат та кәсі тарын марда, мойыр ямада бидаван. де ажазем вәшкен марда, вылямада пидяван. Сендиер шуғышлы. Темін жүхлі манас тезенде пушран шуғыжакларза заудаймастып. Ах, пенерби, камын ядебе жүралны жезі, камын кидем бурны жын бұш шылдыры бұлзадырын жи. Камын не білместіп, анжақ манжын маррине сізедіп. Кандық патне бұрза вұрттын бұғат, пүртре хай жүдей бұр. Выл Шыппын, ашшазем пюртрек урынмаще. жи, Кеме Кемедрать, анжақ чаранать. Щук шуры бюрде пирекеме пүлі хушман. Пирен бурныш хура бюртре. Пирен эмер хен юра запра. Кыштай кинелле кайза. Ах, мэнжен манын чрезе кетха. Мэнжен күшсем пинербиех курашын. Каймадырать, хыжалда юрланы илденет. Щук, манас, манас ава жазем юрлашы шавында ден шымылдарақ пулі каять пинерби кыш кандыгауш сабғатте Сендер егурза шыппын жәнет сенде Сендер, Сендер! Сендер сазардық шаврын забғат Пенерби чупса бұрат Пенерби сенде Сендер, манзан бағалаш маллы пейден умай ұшта бірле бұлза қалашы бұржы сендиер пинерби ажузем сесетчен, ту Пенерби атте аттемана пиде сықлад, ништада кылармасть. Сендер, халгилде жук бол, ебі жүлелле кайынне курдым. Пенерби, выл пикмуш битче батне гары де, ну астып тері, ништада андухны булдыр дері. Анне юна жарызен Сендер, ебір ну майдым аспыр. Пенерби, эппен пар туғамға, туғад. Сендер хирі чупса Авонда Авунда, ларар. Қайзалар Кайзаларашы. Пинерби. Ақ сендер, байы базанран каласы сымағыма бұдарза ұсырадып. Сендер, бәле деп пинерби. азырды. Ажузем қатша барашын саны. Пинерби, кама? Сендер, камне білместіп. Анжақ манбек чуғын жағына марынды. Пинерби, ақ сендер, саны ебі ятне қаламады қырадып. Сендер, кама? Пинерби хыраза айдара сендер сикседрать айдара таврари құраға. мін жухлі улық мін жухлі дады да илчывыл хамыр таврари ялзенне шавна езі яшын. каяшын би ақ сендер епле чілгебе хой езі. вырын не жутладын мана мінле бушпадухы бебе унбекшинна сендер пуянба құрақ иге бушлыву чілень эбір уйгытки земжеш. Анжаға стубинерби. Кытқы зем жиллен зен зенде вижін пәжік пүшіне кергенміш. Айдарда пирын ялат чанаға келзе жымырзен, хамын бұжыма Сен дейер, сен сендер, ана чен пәр жавашта хиріш трайман деші. зене бұны жух, шухрымран шықырды варба кетсейлеші Сен Сендер, мен жын сана заназа Аштан білет вылзана. Пинерби, білмес деп анжа иртнернере бада ике келсе кайрыш айдар жиннизем земдеріш. аттене жапла калазагы барны хурундашлы килишсе бурнас тезен херне бар памазассын халыгутты ыранах айдар алынже бул аттене сендер мен дезе каланы бинерби мен каланыне білмес деп анжақ шиде зернере туй буласыне лайық біле деп жарейді сендер Шиде зернере, ех пенерби, шиде зернере заманын тышман буладын. Пенерби, сендер, сендер, мен және аплагаладын. Санран уру ебі нигамада юратман незі паледен. Шабақ санын тышман булма дивишлі жебі. Ерет. Епле аттене хиріш пурас хаманын сендер. Сендер, шук пенерби. Езі мана юратмастын. Юрадас пулзасын, айдара қатча каймыттын ажундан да ғыразады мұттын. Пенерби, эксендер, хымын завнын хуйгине пузарза ебада свырне, шақсымақ сенбе тада ытлара хурландаранышке езуынын мәс жирине хыттын ерет. Сендер чупсабыр загдалать. Пенерби, анжелензем, ебызана хурландарас теменші, анжақ тулза житне ошчегембе нимін дума білместіп. Хал жағында айдардырас пулзасын, эбона хамалымбы хамбов айдар Айдарамар, пәдім таврари бұрны жай шапса заладас келет. Ах шүттінде, мен жын вәже ғырри күрінман шаржинде де бұрынмат таваржи. жи ирік. Пенербі еғ далаза. Ех пенербі. Шаржинде иріклі вырын бұлас пулзасын. Екайықпек вәжес бұлзасын, Туғыт тымырда кайы тымыр жак узалтышмазын жән құтлыға. Пенербі. Сендер. Шырамазасын аштан дубы бір ебір құтлыға. Сендер. Итліға бенербі шыпындарақ ана три жывашсем пӹдембе сенден тарза юман жырланне буданны дейт Тарар ебірде жамында пенерби эбі хадерсендер манын пуры бір бідес бұлад. айдара кайза пужа жиитчен бе бірле бідес сендер шу эбір бітмес бір пенерби пирін туз вырман пирін гіл, тарын жырма, пирін бурныш хытлықра васказавны шиже ют жалаппай кетпір. Эзі керзе қадырлен, авдан бірі авытсасын, ангардыне жупсадух. Ну каяр, шинзем күритчен уйырлар. Пенерби ақ сендер, тубайы бір жықытлыға, сендер, шине дарзан тубы барзавны. Иткан заудашы, сазардык ақтубай келнене курзан, сендер хывырт урамурлы жупса каять. Ақтубай пинерби батнех балан бұрать, сендер тебір енжен сына задырать. Ақтубай, Чим, пинерби, комба дұқсаларны езі? Ажу ұзымағын жәнір Ах, етші ешші бұшны, час кірзі вұртны бұлдыр. баларын не баларынне асту, херне мінне бақмап, кава құппіне күдардып. Камбаларын дғауында пүрдәйткенже қала. Пинерби, астып. Ақтубай, астыны, қаламазан қалаттары бұр. Хапхау мінже вырдаган хулудадық нейлзе хенет. Бенербей кышкырза. Шап, хяне атте, Ақтубай. Ахтубай. Анжуғыр хәрі бұжу. Ял ежу мінже намыз агырдестедіні. Я жуна бәдерестедіні. Айдар сессін қатча мар, Пәдем улы ғуттыне диезі ғайы. Каланамысар. Камбулжы бол урамурлы жұпсағаяғанны. Пенерби. Ятне каламастып. Вылманын савны. Айдарайбі каймасты батте. Пуян ғураға барса чабады ұғып дедіні. Е яду жәресілен ғыраза пірден әмірлі ет тәдімзір вұтта бірақса жүндарын жи. Ақтубай, аплауз аланзағайны ғайыза бинербей. Ажубан мүйреген женерде бұшларыны. Юре, айдаға бүрде, ұнда қалаза барын бәдімбек, садерзе керешін, пинербей. Атте, хенені бейзі манрын ұйтса сүк, пұры бір қаламастып. бар мана, туйду, әзір юрлыр, анжа халех каладып, айдарабаебе пурнас щук. Ашы алын жән вәжерінет. Ақтубай, ох намысыр еді бейже, хожандан байызы каплағалашма вренне, есавыны врентри. Ят не унын не каламарын, анжа ебе пуры бір ял ешсен жәнге бұлзан итса білеп. Чупса бұрза алын жән ярзайлет. Час кәне бұлдыр бүрде. Пинерби шаланат, кәместі пүрде. Езымана пужуба кенезе деп чешшін. Ақтубай, «Үй корма жывар!» шүжінден ярза илет. Кошкырза худавра халық пуштарас тедені намыс сыр. Чигелендерзе сәдірзе келгарды нелле илзе гаят. Пинерби кышкырат. Эғатте, шүшрен табылдарма жүратырны мана. Ақтубай, «Кәрбюрде аңғышқыр урамра!» Пинерби кышкырадып, илчір. Херне аш шехененіне пурде курчыр. Курманнезем илчір. Чаплайдарын де чаплы булдыр. Хәне атте, хәне ғывын херне лайықрақ, тен сасса үлтсе савны хергені. Сендер сын азадын скер түзеймезір чүпса бұрат. Сендер, ебі гунда бенербей. Бенербей, ана күрза түре ғынбатне жұпса бұрат. Ах, сендер! Сендер бенербей үнчімін жедірат. Сендер! ақтубай биче, хенезе зеезі бересі видес жүк. манын завны. Ақтубай пүлікші сықладырақ. Мән құрадып, тәксім ажи ман маңғырей қапсынны. Ман умрағыдалан задырашын намыс сырзе. Эй, пенербі итлашыан веш. Эбі халық пұштарза жиқ сабырақ сағынеттеріп сире, иксіреде. Халі пәдім қалық маналыра. Эбі хере айдар абамазан, пәрінде пәрбәжі ұды бұласук. Пәдімбе айдар зене қаяд. Сендер, айдар зене? Әмір айдар жән қыразадым аллай бірін. Ялі ялі бе хирістарзан әбір айдарзене мар. Пәдем ұл бұтсыне хиристыма бұр. Ақтубай. Ан сүбілдетсідар, кереме дәжі. Хәрне бұрза дұрса елетте, сендері жуғаран ярза елет. Леш ховырт вәжерінет. Сендер. Асту Ақтубай бетсе, Кударан чен маналы ватты земжіне жікленменші. Анжақ шабид ұлзан, әбі Ақтубай, ох, шүрме! Чупса бұрза тебір худсендері ярза елет. Пенерби, атте, міндівадын езі, озу Сен Сендер, Ақтубай алын жән вжерінзе, хирістіма қадырленет. Юрі, Ақтубай біче! әбі зана хирист тұмарым, анжақ тададабынзан, әбі ватты тұмып. Ақтубай, хопшыварна керемет ажи, ағырана халық пұш тарттарзы сана херне калат. Асана, шараба бидерзалардадып чупкана, тірде тәрде пүрделле илзе гаят. Ут пүтсірскер! Пинерби жере-ере удать. Сендер, асту ақтубай битчі. Пинербие пуры термес деп, хывырт каят. Пардак тұрзан пүртрен пинерби хыттын дені илденет. Шавығытра Ақтубай гарджеге келе давырнать. Ақтубай гарджеге хыбаланза пүрдімнелле удат. Пинерби зас симар бүлшке, пинерби сазарды хыттын кышкырза пюртрен шылын те амышне курза батне жупса бырать пинерби анне анне эзі де херген мінжи гарджиге хернег далаза херем пинерби эбі херхенмесен кам хергендер сана хыйде ерет пинерби атте мана сутлық табар вырынне хурза шижи юда барашын е эзі анне мана савнинжен уйрашыны ақтубай урамаллағы баланза дугать алынже чын бужы, көмілігіш шем желіні. Ақтубай, Ан анбос хере!» Ақтубай қаржыге, «Ашы, шавдере, херін күшіліне юқтарма, пинерби, шиже ютран келіні жин маршке. Сымақ витмен хере, чын бужы виде сюк!» Ақтубай, «Чарын қаржак! Айдарғамне жухлаймастын езі! Херебаны баны бейбір чуғына юлас сюк! Анжақ не думазан, ебір ялі жын мар, халықшын бирін айдарба кәрілі болмалла. Пенерби, еға «Э, тезім аннезім, мін жын жура тұржымана. Бірден бергірне юрадат пірдезе үстердірде, халі шиджі юдын алыне вілме барадыр. Хытты намыш негдала заерет. Ақтубай гарджеге керензе. Юратны бинерби керемін иреге, ашшын алынде. Ашшын жән ерце, ял ежіреген жән малда болма жөгінде итлезех пулать. Ақтубай, шиде, кәрір бірде, шин илтсен тем галі, зем дубынеш, зем бөлмеш. Ақтубай гарджиге херне жавытса бүрделі удать, керер бүрделле херем, лыпланзам. Пинерби хыттын дерзе бүрделле удать. Эй, аттезем, аннезем, сүнже жамры кемерем, шуда дэнже илеме, манпужым жын пулмары. Амыжы бе бүрделле керет, Ақтубай түзеймезір хуйғырза пушне усаюлать, алынжен чанбужы туқсау кет. Иккіміш пайы. Урамра жамрықсем жүпкалашы. Ақтубай жұртнелле хыназем күченешпей ашы. Аякран туй жывғарза келет. Пардактырзан мынгерю авалхи акмагебе шені гумнелле бұрат. Унғыжынжен туй ғалығы юрлаза келет. Туя хереш Ақтубайба араме сараба дұғашы. Мынгерю Сара кургине иге алып бедытса, шак сымақ сене жаптарад. мұн Азынны ши жогун, тухны ви жогун, утсем бүлжеш, шулзем хура бүлжеш, шидей мерімір вғыда, айып анды варғыда. Таян бұжыма зере, пущабать. Утмыл жухрым утрымыр, варман ұрлыға шырымыр, шежен хире ухрымыр, Утмыл жухры утсембе вырман урлагашны жух, пір бұлана күрдімір. Мойра киве жуны ұлттын, чәрневе же шут кемел. Мойра кибе шайратте, тем вұрымыш ердыват. Чернезембе бузатте, пире кайма жулдыват. Шав жұл бала келдімір. Шағы бірін туйхалық, айып пире тумастыри, кетсе хабылдывадыри. Ақтубай, пирден айып шуксире, кетсе керу шит Шитміл жухрым жупны жух, шил жунатлы ұрғамақ, бирін умра курынжы. Пуже бәлі дедівмест, ури шәре берінмест, утны юртны зізінмест, шывбек юғат, шилбек вежет, шавын жине утланза келдімірске жактуя. Сезен хирін варынже, шавра күлі буриккен, шавра күлі варынже, ұлтын жуба буриккен, ұлттын юбадыр ринже, омырт қайық саспарат. Ури унын бұғырдан, шунажы земкемелден, сымзевеже шурылтын, бұғыр ури бет абат, кемел шунажы беш абат, самзы вешпе вайы қалат, шав вайы келдімір. Шав жул бала келіні жоқ, ходан ялы көрінже, Ялы бұлжы хулабек, шуржы умне житремір, шуржы бұлжы бек хапхидават юбаллы, визи шие калай, тапси похыр, юбимердень, хапхи хуппи кіленже, тытка жізем кемелден, хапхи сілбе жалдырдадат, херюхевелбе елдырдадат, хыда бире хабылдыват, хап хауш сагетседырат. Ол хапхаран кірзессін, хыдан кардаш пызыкмен, вадырудым урлыжы, утмылудым тұрышы, унын утмылудымра, утмыл унгы юбара. Шав ұут мұлынгыран, пәрінгіне жаққыда пирін зупны ұтсене қағармашқын бамы жи. Кәрі ұйдат, ебі мар. Вәжені мұрт қайықта урдыш евіші жіне ларзаганат. аслы қардаш барынже ұлт қылашлы пүрде бұр. Тулдан сағыр кедеслі, әшіне кірзін таватты. Шау тұвады кедесірен, шақ туйғалық не дома, бама, қыдан ирік пүлмі Ақтубай, пирден ирек, кәререк. Мангерю. Шава бюрдене жынже, тұғырвын доғыр хами бұр, сағырвын зағыр сакки бұр. тұғырвын доғыр жән, пір жаққыда, авал хибек вылама жи. памыжи. әтсе жаққыда туйғалық нештерме сарадуны, сарине шиже басма бәдерзе, шич хут туза юқтарны. Тада нюхреп тібінде пижетлені пичке бур. Пички херек қажылы, ик пағылы дедіккен. Әр баккене ұшсасын, сим был Те Тепринжен тутлы жербет пірегет. Шав зим был не сессін, үзірілзе қаймалла. Тутлы жербет сыпсасын, тутлын қалашмалла дед. Эшкеш межак хыда чаплы жимеш пжерне, Шиже жылхи вғырне, шит ба кәдебе, шит чегемен вылықне, бірін айдар туе валли дыт дедіккен. Унын иккеміш чиза хадерлене таги бұлны. Пилік шулхи хурадаги, пилік кедевегемен. бұжы беде болзакне, урибе де хыттапны. Шав дагана кажалги айдар туе жын дыт дедіккен. Тада вишшіміш чиза хадерлене виш кырки виш шулда вишшә мазыр, шав хуралдыдырынже, шулаптырых шунатлан за жүрене. Шав гыркана шилдывыл кыжалхи жуландарны, хадана шак туйжын дытса бусса бжерне. Әшсе жезе дранзан, Хадан бирін дуйвалли, улма бақчы буриккен, улма бақчы варынже, вәрі буриккен. Мунжи урдыш йывышран, шие Чуля мердень, ошши жербет, милеге пуржын, влашки погыр, курги кемел. Туйғалықне шаққыда, шау мұнжара кірдесшін, шау мунжаран дұқсасын, пире жыза жінесшін. Пирін хыда ұрыжин, лайық қымылы иккен. Қам туя келменіне тебір ғутчын яма, сары ылттын жилгелі кемел улмачы барут, крыльца умне Эй хыда! Тульжи кымылыр. Кундан ытла сымағым жүк, сирінден ытла савны жин жүк. Шитмен бұлзан жидерір, ытла бұлзан кажарыр. Тавзана тайма бұжым пұшшабать. Тайма бұжа витмен сымақ сире видес жүк. Тав зире тайма бұжым. Сымақ ізіне калаза бідерзен, мангерю сарине езет. Туйғалығы юрла бұшлать. Хады мангерю туйғалығы пурде пюрделле кереші. Урамра жазем зем калламалла жупкалашы, пюртре тажы жемірлет. Ажабы жазем хыжы кандыкран бұғашы, пюрделле кереші. Пардактырзан, аякран шынграв, туйюр ризасы, парапан жапны жевғарад. Айдар дуйне хирыш сараба дуғашы. Шинзем туйгурма нумайын бұғынашы. Айдар чаплы дворен бе танлы нутса келеді. Хирыш тухна ақтубайба карджеге ана сарагурги тарашы. Сарине сен пюрде лебедь кымылынудать. Шамрыксем пара панжап садашлаттара бұшлашы. Кәжінгері хитре дуярымызыне пуштарза, вәшкенле шымылын тажы бұшла зайрать. Кайрақпа мұнгері, итті вадыра хеземде, шамыланза таш шағутшынашы. Иккіміш картина. Урамра уйықшуды, Ақтубай келінде юрланы ташланы Кандыған кандыганынже пүрдюмінже ажабы жазем кәжілдетсі жүреші шинзем хыжы пүрделле кереші хыжы дуғашы пүртрен шапла юрланы елденет. тевет те девет хуртпущи татса илмелле килнее бір хыда баладыхлажа мағыртмаллах килнее Садел садель уридайлы чен, шабаны ебір. юман гашты дайлы шуры бирне шагейха. Ангарды жінде мулгачне, хай ранды тұрмыр, айғай кенем бинерби, хай илдемір. Сернукпа улай бүртрен кулзадуғашы. Сернук. Ну и туйда улай. Улай. Каламада жоқ сернук. Сана жауынбек қатчына барасчы. Ура дубане хыбарзаду кеттімінде дұйра. Сернук. Ай, туран айдар айдарбек қатчына гайма улай кулзамыш кылазы эй кәзел айдарбек пуян ылексе мар! эбіде ғам бір жуғышламазыр піргенжік піргензе еріттім сернук унбек вадул бутлексесін піргенжік сірех вұртса ерін улай ытлашы юратны бе сернук иккемі жарым не хінезе білерні деші мари жавна улай акуна мен думай илетте денезі паян дуйдаватте ыран арымне еді выр него гарза құрать Сернук. Пәтірі пенербей, ашшы бірге ех пәтірі. Улай. Ашшы бірге жеш мар, халық берге. Сернук. Мен жүн халық берге. Улай. Халық берге бұлмазыр. Ақтубай бітчі айдара халық бе барад. Унзырын бірін улық сәмбідеші. Сернук. Халық тезе, пинербин шамрық бүшне бідермелей. Улай. Саманы жаңбек күжік не Сернук ну конжинжен дуйра калашмаще. Итлеха, эбир падем жамрықсен буштарынза айдар дуйне мышкылды бастет бір. Езімін жуғышладын. Сернук. Она мұшқыламада ғұружы, унын жиллине кударан ченнигамда женеймендеші. Улай. Кат чине хурламазыр туйнигы жанда иртмес вет. Шиллензессін, эбірде айнек пулмы бар. Сазызем. Эй, эй, ачазем, сенде келет. Сенде ер жарынза жуғышла задырат. Сернук похаулай, сендер мінле құйға үкне, түсме жүк тарықса жетіне. Улай. Чим, валай бір мін не білмес пулыға, ана сестерес пулать. Езі сернок кәрзе бұха тұқма қадірілмес шиунда. Сернок пүрде керет, улай сендер батне гаят, леш каска жинеларад. Сазызым, қадірленеші, туғашы, парне ябалы зене етма қадірленеші. Улай. Сендер, мен бір адың кача унбекларны килешмест. Сендер. Ах, улай. пәлесчі манышыра вуд чунать. Анжақ тәдем дұхны көрінмасть Ман вырында бұлзасын, сынезі деп ұшна ұзытын Мен жохлі бұшыранғылар завыда стене шавын жохлі ұттарақ бұжа жабырат Бүртіре херен елденеді. Ах, пинерби, пинерби. Санын завны арысландан вайзыр. Сазардық дырат шок эбі арысландан ғырамастып ана парынмастып қышқырза. айдари эбі иксімірден пәриба бәдес бұлады. эбі бітсессін пенербе де бідет анжа эбі ұқсасын, пирын жінде уяв бұлады. улай сендер эбір пәдім жамрық сен бұғынза туйын юлашкене бұзасшын сендер итле улай вәлерзессін мен мін улай үрри бұлас шук мін жіндезен ваттезем ұнмайлы Она валерзен уныны вылезе машын жендейір Туй Туйне мышқылама жабақта керлі. Ебір шып тұқса ғаязу мен, ураби бұдызене шылт қыларза ұтсаба дерешшін. Ялваринже, евана-евана үкчір. Сендер, чим улай. Давай айдар лажын сүсмен боявызене қассаба дерер. Бұры бір варжы буладих. Камғасы не білес шук. Кышт халық иғыран вырандыр. Айдар жиннезе үзір булашы, пирен ұры. Эбір жіне дырзан, тен халықта берін майлы бұлі. Улай, шамрық сем келен келенмелі жүк. Анжақ ватты зем жінде шанжық сағал. Қыраны бе айдара юрастеш. Сендер, халыға бұшлаза бараган жүк. Пәрер хойулырақ бұшлық пулзасын, волхыйық ұйыран варанат. Улай, варанзан юратте, варанмазан. Сазардық сазызен елтсе чаранат. Сазызым, туғашы, туғашы. Бүртрен халық туғади де духмазди юрлаза майебен туғать. Сендер, авав туғашы, айдар парне етмағадырленет, юрлашы. Улай, язан курын сендер, керек мен булзан, ақтубай жүрек санжене жене будан. бұдан. Туй Туйғалығы иге бая уйырлза туғать. Пәргасы херзюм юрри юрлать, тебіргасы туй юрри. Айдар жиннізем палдырдан пар не жүпшізем жедашы. Хержүм юрри. Хуразысна хушкабуш, пиріндісна кукшабуш, илхайысна жілікне кукшабушна Улазы Улазысна мыштырка, яран урлага жаймасть, сна мышқылка, алы гурлага жаймасть. Пирін тандыш таврашне, ал жумаз рандыдыр, пирін дандыш тухине, жумаз Сары буржын бижехи, тандыш билікне явынжы, явынжы де шихынаймары. Ялды ажа саража, Тандыш пушне жавыржы, шавыржы де илеймері. Хура буржун бижихи тандыш биликне явынжы, явынжы де шиғынжы. Айдар гатчы, ват гатчы, тандыш пушне жавыржы, шавыржы де илейже. шуралны, шуғышлаза журалны, пирінде снахерелні, ерегіш сехерелні. Саргайығын савнасы улы ғутты жуличен, пирін савнасы ашша келінжен духичен туй юри. Ағы дұға чүпшие, чул диксе хунаскер, ағы дуға түжеге, тымана деген жен дұныскер, ағы дұға кажаже, етшімін джен дұныскер. Биренінге бұласы, дұқсасын, хубақ татса генедет, шавын баяшки кубыстазыр. Биренінге буласы, шырылмегларма дұқсасын, вэт чул бұқса генедет, шавын баяшки улмазыр пиренинге буласы суғандатма дұқсассын, датсагенедет кенедет, шавынбай ашки зуғанзыр. Шағы ялын херізем, қыптыр-қыптыр жывгурги, эбір келзегені жүх қыптырдатса жүреші. Шүпше ұқши житміл бұз, херне бама херіқ бұз, ұқшана бамазан херне барзаямас бір. Кузымақсыне қалаза юрланы жүх, херзем шүпше жіне ұлық Айдар кужелгинжен вагук шакларза забатте, вара херзем ябалазене етма жарнашы. Парне ябалазене етсабадерзен, туйғалығы юрлаза пюрделле керет. Пәжік ажа жүресі. жүреші. Бінер бишілні, пәжікскер. Қайзал арадып жа жіне, пөр бұзы кукша бамазан, еснана хапқа ұшса мастып. Хебірде Сернук, езі ұндан ақшаққа, тавай кемілі ұқшаде. Ну, чуп, кайзалар хавыртырақ. Леш чубат, чубать, унғы кырза пәзіға жазем чубашы. Улай хайдәллән, ашта дейер. пиллезе бідеретчен әже туза құрас бұлад. Хыжалалла чубать, сазызем, пиллеме ларашы, пиллеші. Пүртре жып бұлад, юрлама жарынашы. бе улай кереші, улай. Еспыдан арақ дейер. варжы бұладеқ, анжақ санзыр дузан авандарақ, жине явандарма булас жок Сендер, Юре, эбі аякран зықлаза дұрып, кам каммайлы булат халық. эпинескай эпыдан зазынам. Шашу ме мехамынне барам, парать, улай. Тавай, пари асмазан тепли газы. Сизичен мен баявыде юлме. Сендер, ах, юлаш кегут пинер бибе курса кала жаясчы Улай, ебун бакалашырым, курга сыра аштерді, ере-ере сана азынжы. Атте аннен хыт чари манын бұжа жиредет. Ну юре, карым. Яри давра бақалаза сүсмен баявызене касма жубать. Бүртрен хер-ер реге вилдінет. Сендер хайделлен. Юлаш кишер савны келюмін адып. Иге юрадаган жерезем паян кундан пәрбірінжен уйырлашы. Мен біргі. Әмір хуйық курма журалны біргі. Ах пенерби савны жерем. Әмірлігек уйырлы біржи шуғы кейт. Ша вғытра пинерби танды жызыне азынза шені ғумынже ере-ере юлашке худ сыра аштерет. Яндубая аштерне жүк, шақ сымақ сене қалад. Пинерби, ах тандыжым яндубай, жин урлы күрінан, мана заван бұлзасын, пірер бар. Саринешне жүк, яндубай кургашне ұқ шаярза барад. Сазардық сендербе бинерби күжіземділ бұлашы. Вара бинерби шапла қалаза Ик шурдудыр бір вішрен, хаджы касры уйырды. Сенде ерманзавн итчі, шичют келді уйырды. Кузымақ сем ғышшын чынаға хыттын ере зем пүрделле жавытса илзе Сен Сендер ним дума аптыраза хурланза юлать. Туй ма бұшлад. Бурде юзір, хыжы лажазем батнеле удашы, хыжы юрлагалашы, хыжы шәне жинзем дуғасса Взем ғышшын пинерби ашшыбе амыжы сыра көргезембе пүрдімне азатма дұғашы. Пенербе юлашке худ, хой журалны кил жұртне азынза, парушкын халығу мінже ерет. Хер-ер ризыма кезем. Ир аттезем аннезем, хап хұрымне юр жүні, кәрежір беғырмазан, шабарыр башылмазан, хәлле гайман шуры юр, шулла да гаймы дерерим. Эй аттезем аннезем, кыжал баман бұлзасын, май жиі дерерим. Шуға юлыр дерерим. Ага тежім аннежім, эбі гундан гайзасын, пірребі жерне яшқара икке ларза жиыржи. Аттегілі врене, врензе житне кел жүртсі, врензе житне кел жүртран епле дұқса гаямжи. Шиде юткілі врене мар, пір мен кел жүрда епле бұрза жи. Пір айкінже жар жерлі, тебір ғура жырла, ик еннелі мана манагайма жұл барыр. Орым-борым пәр пәрбарым әйтлаши, хырдандырсем құшынже, эбе бұлдым ұтлаши. Айдар енже туярымызем, бие, юлдаш зенжен уйырса шавытса каяшы. Туйғалығы юрлаза каят. Хыжалда шынгырав засы земілденеші. Юлаганезем хыттын ереші. Сендер выртын, улай келмері, таваймары бұл, каяшы. Шуғытла жымыл пірмұш қылзыр елзі ғаят. Пинербие памастып, пинерби манын завны, шиже юда құраға памастып. Чүпса ғаймадырат, анжақ хыжалда юрлама жарнашы де, земілден земілдінме бұшлашы. Улай, сендер, пәттірімір! ау ав, ав, тыдырына, дарад Улай урамурлы ғаят, анжа ғына хуза жетседі дашы. Айдар, узалын қышқырза керет алын чән бұжы а эппин айдарын жапне жаплабыс мажут түтіні. юре илзе келірнагунда Шақ <laughs> шара жержи манын дышман бұл мажут түтіні. ах тамзай пушшибе жабад. улай еп курны не? айыплы не дұп мазыр жиннағы неме Епқас епкасман зерен сүсмен ене. айдар эсмари шабать мар! Арджа жинже ажаларныне курманы суккыр эсмар бұлзан камгасны калай атне улай каламастып айдар тадақ шабат!» Эпин каламастын булать айдара каламастын айдар жиннизем «Хенезуна, вәлерес! чупса бұрашы!» сендер сыхлазадан жерден чупса керет кам дайып айыпсыр жинна чарыныр Ақтубай хыбалан замалладуға. А, айыплы тубын жығые керу. Бұлзанчына бұлмалла, булмалла улаймар. Сендер татса қалад. Эбі! Хәрне айдара барадып тезе, ял ежа ереш бұр астерінім. Юре, Ақтубай жешмар, пирін майлы земде дубынышқа. Халық, тазерін намыз. Шак пір вұры құрақран ғырадыры. Улық сенеді сайлет тезе, айдар бағұрындашлы бұл астерірі. Мән бұқсадырадыр. Унбек шынна валерзенде жылық пулашук. Майгилне жоқ тыдыр. Шамрыксем тыдыр, чупса Ват тезем ғыраза жагашы. Айдар пистолетне қадарлезе дыдать. Ано, кам келзе дыдастет тыттыр. Кашкырбек ерида врабық Мен Менрен ғырарыр, кәзел аврезе. Я айдар дытма хе Ахтубай, анжилензем керек, ажар куа жазене бір халық пуштар неттері бір айдар эзадада сүпніскер, құрындашлы бұл астеден, ял ежады даймастын. кала мінлі римари? Ақтубай, Ақтубай, ахтубай ялды вăл жа, жа, унбеккине хер юрада ди сендер суядын ақтубай біче. пенерби манын завны ана вару құраға бамастып айдар ау епле Әзір бұрде пірмайлы мен, мана жаварма жұттытны. Әзір айдаргам не бәлместір бұлмалла. Юре, көрірға нумай кеттермеп. Эй ге, үлзегелер күнда және жинна. Сендер, мінді башын әзіріна, тивдермес деп, хыжалдан жұпмадырат. Айдар, тыдырғына да, анярыр. Пенербие жабытса келесі. Ақтубай, ах қажар замақ. Айдар, ерек, сирене шук. Чимға килгагунда арым. Пырза алынженді датте күшрам бұқса Қала Каладеріс себе. Кам жақшин. Сен держіне кдардать. Пенерби сен держіне бұқса. сіне каладып. Кужин, манын савны. Кубергенжік, манын пәтне бұш. Пәргенжік айдар жіне ұвыдать. Тюрех калады байдар. Ебі занба бұрын мастып. Вұры құрақ падінже бәдетчен, савны бірле бәдем. Сенде ере бұрзағдалад. Айдар. Үт илемлін қала жадын шкезі, шәне жин. Шөк пенербей. Пәргенжік не өтіні бек, айдаралын жен вәжерін еймін. Бұрынас себевелес сезанын паяндан маналыра. Эй, туйғалық! Қайзағу бұргына, күмене! Иран куры бұр, «Арым бұла де болман е халық чүп сабырза зәдірзе задырзейлзе ғаяшын!» леш сендерден уйрылашын мар вара мынгөрүбей тубай илк сырып жердеші айдар табакер жаққа қалаза ұшса сен пинерби сен сендиер сывы әмірліге Ерет жерет пе құплаза шабытса илзе ғаяшы. айдар шуғыр херем шуғыр тен савны бырзағыран чен хотары Но ақтубай құнем, ытлада мазюк сангер. Тавда бу ақпаны жын. Сывы болар, тепре көречен. кулак улак табакне шашлатте сендер жинетілізі қалады. Аша! Анды цадыр жавна, ярар. Пырза савныне ыдаладыр. Кулкалаза удать. той қалақ, юрлар! савынычлы юрла загаяшы сенде эрхи жалдан сабырза, айдара ярза илесшін анжақ улайына жарать сендер анжар армана хывалыр хыжалдан хывалыр вежерінзе айдар хүшін жубать анжақ лежі пистолетне тәллезе дыдать айдар мана қывалама! ме шыршылы айдар табакне сендере кужинжен табақ пазабат те хывырткаять сендер ах пинерби Пинерби сүнже манжын жүттенже. Хыттан жерет, улай үнбатне жупса бұрат. Вишіміш пай Варманда чук таваган вырында. Хыжалдан туй режив жевғарат, вара керешші. Лажазыне жарны земілденешші. Айдар ват юманум нерех түбенех барзадырать. Юманын дураджызем жинже тірлі пиртадығы зем жағын задырашы. Айдар. Нұры дұйғалығы, Қамыр жыржыва житрімір. Әлі қаттезен бірін негі жанда кереме деп пекеллемезір ішкерен давырынман. Баян хигунда жауынба керемеде көрендерес мар, памаллыне барас. Тивішліне биллес пүлде дебебе. Сазызым, көрендерес мар, шилендерес мар. Мұн керу, унба бірле вадыра хизем, малалла хевелдуғы женнелле бұқса бұштарын задырашы. Иттубай, комылды вас пулать, күрендерес мар. Мангерю юманум неғы барза юзерскер, аллызене чүлелле жеклезе калать. Эй, бісмелле! Үрі кереметсем, анбырағыр, шырлаға құрыр. Утмыл жоқрым құравырман ұрлы, шитмел жоқырым шежен ер урлы илзе келжеш бере ұрғамақсем таван жыржыва. Бұжылламар, тулылла, уник шүпше бар небе, ұлттын кәміл хушпуба, кәміл мерден хурагушлы кинбеле вешсе келе. Эй, ұры кереметсем, бір бире. Кундан жібер гиндубай марымырдың жібе, кундан буян хер тіл бұлай марымыр бе. Кәдедір бұл, бадыр бұл детпір, бірін барнезене иледір бұл, пирінгіне ижынадыр бұл дәтпір. Үрығыда хизеплері, бірі терзе жидерже, хабарду гулач, хура аш парзаяжы, шавзембе зире жүклетпір. Сывлық барыр пирінгінбе бе. Кил жұрт туллы еш пулма, жак бек аслы бұлма бейгиллер ыры кереметсем. Ырлық бар, шырлағыр бере, тайым бөжім зере. Үксе бұш шабашы де, жымлақ сен бірағашы. Мұнгірі үзірскер бұшапны жуғаран аран пішкен келет. Ундан вара пенербие, шелен жипсем, хымаш бирзем тарашы. малалла мұнгеру тадақ қалады. Тада бірін кейін ваттызене хизеплезе парне барастет, ал жылылық шелен жип, кебеемлік хымаш бір биллестет, кайза жағат. Ижынадыр бұл, эй ыр аттезем, билленебе жетір бұл, ытлашыне кажарыр, житменіне жидерір, ыры құрыр жытмақыра, бірін кінбе кереве телей көрір бұрнышыра. Тайым бұжым зере, шәнерен үксе бұшшабашы. Айдар иттубай тада бір изем, тәнеген изем сықсығашы. Айдар. Эй ырат тезем, ебір зіреман марымыр, пиреде малаллан бұрағыр. бұрны жаңдарыр, тұшман зене бідерме бұлыжыр. Сұқсықса бұшшабат те, вара шаврынза туйғалық не қалады. Ну, туйғалық, шыват бір бұлмалалла. Ава хевел депле илемлен хәрелзе барады тебір ұшқын қамырын ялдешпа ұрлаза забынар айдар дуе таврара бірре айдар әлекренбе хаватлы унжын бурнышра чары жүк Үрде ана барымлы шаплавет туйғалық сазызем теріс теріс мынгерю мұқтанса ара айдардан пәдім таврары чавашсем құразадырашы пире телей күреген айдар шеш. итубай айдар же ұнза быдыр айдар мұқтанза. айдар вайла айдар хаватла айдардан самварманда жыттырезедырать кышкырать айдар хыжалда варманда айдар дезе год янраны илденет малдан вара күш сеш пурде шоппын итлезедраще а мӹнде шамана шамана юлхи милдет не бинерби лешсен месть Мән жінместін немінде. Ехқыраны бет чәлгі жетірі. Анғырарым. Мана юрагане. Манран хорлы курашук. не бинербе хулбуши жіне хурать. Шинзем хыжалы лаудашы. Бинербе вәжерінзе. Хурлық курашук. Апла бұлзан мән жінезі пирін улыға шинзем құвардың. Айдар. онда саны шук айдар неге жанында неге амран не гана жыйтмасть шавна біл малалла пинерби мана ана білмегірлі мар Мен дезе небе пуры бір занба бурунас щук Анжақ мен дума жинзене хвар небе лайық біле деп езі бирін яла вут тірдесшін езір калаш не билтірім айдар <laughs> хаш ялзем вара езі апла камын арымы пинерби сенде ерін завны айдар сендерін Хаярын ыран керек камын бұл анжақ паян езі манын турца ғаяшын анжақ пенерби ши жіне үгет, пенербі. Үран, ұран ченіна валереші, леш шинзем валереші, чунзыр выле хыштазан чарю, ғышта едем жюне йывыш тунгада жіне вұртса ерет сендиер сендиер хыжалдан вырттын пичурасын азадырать айдар валересе ені <laughs> жадын бинерби айдарым бурныже шинна валермезіре ғынза бұрат бинерби апла бұлзан мен думағы бардын езі дар жүзене айдар мен дума Вағыт шитсен бәлін бинерби езі суядын візем узалыш тумаюлны айдар айдар зуймасть түрребе қалады!» ана анавыл хизеплет, ғуның жүлі жіне хиріш тарагана, е хурлагана. Кажару жүк. Пенербит чунзыр едем. Санын дар жүзе мына паян валереші. Сендиер, сендиер, санын бұштына жіме жұратны жымана ат тебе анне. Аска жіне вұртса хыттын дерет. Айдар, анүле арымы бұжу. Санын дүррине валерзе айдар ятне жыртместі айдар да дабырма білет. пинерби савынза айдара урин және далать. Эппен вілерместін. Тархасладып сана. Валерес пулзан мана вілер. Сен дере ан бідер. Айдар тәріс себе Сана эбі пуры бір юрадас шук. Ба валерес пулзан жағындақ вілер. Аслы керемеде занран парне булам. Есендербе бірле булмаду. Эзі вайлы, санын яду чаплы. Керегіш тада туру бірне дубыне. Тарғасладып сана, хергензем айдар юрі хергенем савны бет тіл амзана анжа хальмар кашхине анзалар зассын яла ұйық пұссасын. пенерби ғыраза жағат, мәнде не булатьку Мәне білдересші кухыру жұзмақсым? Айдар, мәне білдересші Ағы мәне? айдар жанда шүт хевеле хурландармасть Авепле шыппын ман вырман. Аслыға велде сұртқы жінден вадан жеш хабарат. Айдарын шилді бұл шурым пелі планат. Анжақ тискерлензе, хәвел анзалар зассын. Унжын чару жүк. Пенерби, кашхине, хәвел анзалар зассын. Шыппын сазы бачы трезе. Паян кашхине пирін шамры кемір сүнет ақсавны мінжін бірле вілме пүлі хушман жібере ерет. Айдар, пірле вілме? Анғыра бенербей, айдар жынна влермест. Анжақ мұшқыла тавыра дей. Пиде құрас келет пулзан, эбі зана шидес күнзенже савны батне илзе ғайып. Анжақ темін, юрадын жывара езіна. Бенербей завынза, шидес күнзенже, тавда бұшсан айдар жын эппине күн зенде курадып айдар курадын курадын анжақ вăл сана да далайме пинерби ах айдар шаплақ езымандран çаплах куладын мӹнжӹн суязмах сембе манжерене жиеден хыттын вырса йрет айдар мӹнжӹн езесӹнь кулагандан айдар хый кулать ыдалаза чуптывашшын итубай баланза келет итубай айдар Каганар хернелле теміскерле уюланут пидігіді жұптарса кары. Хышран хваласа келмешші жи. Айдар сазардық хаярланза. Кам хоять, айдара хириштама! жұпса дұқса каяшы. Пенерби. Турыжым, пүлекшім, пулышсам бере ергензем. Сендерзем хышын хваласа келмешші жи. Чупкалаза икенелле бұққалады. Пичура вұрттын бинербие бұрзас истерет. Пичура. Васка бинерби. Сан хышын хваласа килне улая тар хывыртрақ. Күлі херринжи кет мана. Хайхы балан задуқса гаят, пинерби. Пүлікші, мінді бас. Чанаққалары жүгі айдар жинны. Сазы зем живғарашы. Шивғарашы, тарат. Улай ажабытса келеші. Айдар бұжыба жапса. құрақ! Пичура хывыр чупса бұрза, улая врен бежих мабышлат. Пичура, эхе, лекрни. Эс мариға бұл сүсмен баявызене қазағанны Түррегішін келдіне. Айдар. межен келіне қала, Ашта үлда жузем. Улай. Пәтченех. Пенербиман завны. Шамрық пужа жиемде ұндан уйрылмастып. Айдар. Эпин пенерби завны езі. Леш күш сарланза үлні мар. Ау епле мана шыварны езір. Эй, ашта бенерби, илзе келер күнда. Мангерюх раза Ошта, ошта бинерби, пурде жупкала зажырашы. Агингек. Айдар, ковак суғал, ошта дартны еза бейе, бұшына жапса жұрам, тупны болдыр халех. Пурде жырам ажубашы. Айдар шиллине дүзеймезір, улая шаре жапса үгерет. Пичура, астугын алайхрах. Савны бебірле қарны бек санжырлам. Шурал наранба гурман намаза кыдартыры шақ хура бүрт кыт кезем. Кыбаланза каять, питчура. Әмір гурман намаза пиреде кыдартырыш. Эхедем глетки, хыдырах повзажигам жиғам қазана, майынжен повзажихны бектовать. бектавать. Мангерю тебірденнелі жупса ирсе кайын жух. Итлашы бов, билзе дада. Мамы инжен жиған, кошт пужат, хыбаланза жубать. Питчура, Вильмест! Хері давра қалаза хыбаланза вренне бужадать. Тарха вұртырақ. Пенербей кюле херінжі Улай камезі? Пичура. Айдарын даржи, чуп хывыртырақ. Улай. Сана хуна бідерешші капла. Сазы земжив харашы, пенербей мағырны илденет. Пичура. Пенербей дытнав, тарха вұртырақ. Пәтчене нашылас Айдара хиріш, ытлара халаға былхатас пулать. Чуб! Улай тарать. Пичура пенербие илзегіліне вұрттын кошпық садарат те шуғалады. Пенербие жавытса келеші. Айдар, сазардық пичураба улай жүккене күрза. Күміне білдерет. Ашта пичура! Бұрде шыбырт бұлашы. Чи жанжықлы вырында усрана пичура, мана ереш бұлма шуттытны мән. Айдар тунгада жіне вайзарланзаларат те шем жән Ярыр, мар. Кайдыр жау қиын савыны батне. Пурдетелін зедрашы. Ну, <laughs> Мынгерю, чаплы айдар дуе. Мынгерю, ара, капла айдар мүлі бұлат хагу. күнда жидетчен келіне ябалана, еплек аялай яран намыз. Айдар хыттынрақ. Яр деді, керлемар, уры хине деді бұбыр. Пенербі жұп сабырат тағы да сана, хаватлы айдар айдар йывашланса забек. хаватлы пинь ну каях ычталла каяс теден шавындалла ут чармастып пинерби вырындан зикмезырдырать озадыттым лажабах анжаху баледен айдар жын кунамызы тлада йывыр пирен юрхамах сем кунамыза келіне сидерес шөк. Каях, мен жаңғаймастын. каймастын. ұрықла хла жуғыш кере бұшлари. Тен манын вадылыны бұжыма хіргенін. Пенербі бұшне ері еребендерзе ұтса каят. Айдар. Эх, мәскен хірупрас. Хайенделейінден бұрынат. Сазардық, чарыну зұркулма бұшлат. Хаварцик дзен хыжінжен жұбат. Шидет! Айдарын хыважы бітмен қалі! Кударан чен айне бұлман! Халық, Бірін керемет пызык барын айдат. Вал барнене пирін күрес бұлад!» Пинерби хуза жетсе жабытса келет. Пинерби, а, мінді башын езір. Хергенер жамрық пужа, хергенер, хергенер. Айдар дискерлензе. шиғыр, Керемеден барни бұлдыр! Шиғыр! шиғыр. Мангерюбей тубай хыбаланза пинербие чук его в вренебе авраза жигаще. Иттізем тілінзе ғытсадыраще. Айдар пряхмай шигырдезе кышкырать. Тваттымыш пайы. Сендиерен киле хура бюрт. Камага умынже хойы жунать. Путмар жинже сендиер вырдать. Урамра шил жавланы, аслади авытны илденет. Вғытпа шижім шижейт. Сенде рамыжы бюрдегерет. Сенде рамыжы сахманне жоқ қалады. ай ай тулда тәттім де баян. Те шымыр жывас тет. Шилар жүрібек шавлать. Сендер батне утса бұрат. Сендер. Уйрандырза жимен жи. Итлада баян пар паржаварда жимезір вырдадыншке. Сендер мест, Э, ши вұрны мен. Апла бұлзан девес мар болы. Канлы игінжен мар. Ах, пүлікшім, телей күрма мерім бірден бірі болады. Сүнме бұшланы ғая түрледет, тұлда шел уланы үлденет. Ах, турдур, ширлақ самақ, хурлықлы жуна ан жүзендерзем. Тадақ шел жавланы үлденет, ұндан асла диавыдат. Ана үлтсен сендер сазардық варанат. Сендер, ай, камгунда, тарзаларат. Амыжа, негамда жүк сендер, иксімір жеш. Каллех асла диавыдат, сендер. Асла диявыдат марианне? Амыжы, шандалық ұзал, Шамыр біләжізем ним еде жүк чубашы. Узал зіл вернебе пүрдімінже хұрында түзеймез равынат. жем жисне жоқ, хура білетсем тискер бек, анат енелі жывашы. Камын жылыға керемете күрендер жыжы. Сендер, аға не, ебі немінде күрмастып шке. Амыжы, ан қойғыра жам, юмыш түрленеттері, анжақ пар не бұзы керледет. Шыпындарақ. Айдарын бүргеде сине кайза кемел нухрат хестермелледері. Сендер, мар, унын чариділіне шивіт дұрындар дұрындармалла. Шизем жизет. Ай, әне, шизем жизмері? Савынны безік седарат. Амыжы, ай, бөлікшем сабынза, көзі үзілде евылым. Сендер, әне, ебі шизем не чеберек ексесірім, Ашта жив, шавамға. Тен санада кураган болып. Амыжы витребатне жабытса илзе каять. Ах, волым шуға, тенчынаға хужелі. Ивілі күшне жывать. Амыжы шыбыр видер шыв бірексе жақсымақ сене қалады. Ип пулдыр, сип пулдыр, верни зурны шак пулдыр. Сендер күзі ұжылдыр, тю-тю-тю. Сендер пюре тазалдыр, шиде ют күзі хубындыр, тю-тю-тю. Пазак пулзан түрлендер, пасны бұлзан, пазагана хай не бұлдыр. Күш тұқтыр, күш тұқтыр, тазалдыр, сирілдір, тю-тю-тю сендер дырза кандык патнелле удать. Аға, не, курмастып Мін жын тада жижім жишмесші. шилді бол, шабыла, ула, Эзаман жунах радас шук. Манын күшсем курмашчы бұлзанда, ұшри вари юн сивенменға. Ташмана тавырма вайла алым бұр. Шижім жижет. Ая не, каламана, шижім жишревет. Қандыға ұшса барахать амыжы. Шишре, вылым шишре, пейел дура сендер шижим жишни жоқ кандыга санаван мар дешсе сендер кандыкран бықса шөганне уже вырттыр шиш тада шижем шудат мангусене узал мана манран кулман бар асла диябыдать амыже кандык патнелле Күн кунбек выйлы жилді болра шымыр жузақ каяган мар пәлетсем де забалан забытешші булас сендер ан забалан чырвызем ман шижем жишине курас келет Анне тухсабы хадула. Мәні хытлана дюнда жандалық. Амыжы, юре погып, езі абатналарза жиға. Каллекса дел хушинжен шимезірек тухрын. Килхалар, лардашын. Сендер, сөганне манжиес келмест. Савын небе шижім жишіне жеш курас келет. бұғанне, Шәрібе жижім жижес пулзан, күмін жалар адып. Амыжы, ах тұры жақсан бала, бұға беппен. Каят! Сендер біттен, ақ әмірлік әмірлігек шуғалдың жезіман көжімінден, шизім жидет. Ав шишірі, күрдім, күрдім. Күшран табап пазапны бей ебі бәдес шук. Кураган булады бақ. Хай жунаган жіреллехі бала заудад. Ав күрадып, тубада дур күрадып. Ах мандарын хай жуды. Паян хибе келемле заманын әмірде ниғы жанда жұнза күрман бұл. Еплейлемлезі. Еман замны де баян гибек нигі жанда манын чунайы батман жи. Күшне жылать. Ах, күшшулі, хыжан юхма жарынын жиезі. Хыжан пюре дасат сачирлі күжа ұжын жи. Емірлі ек не марды башын жиезі мана. Жүк тюрленет. Витренех бала задупса күшне жывать. Күшшулі зағал бұлзан. Еп шал живы бе жуза күш хубахизіне ұжадып. Шывары бе бірексе жывать. Курадып, Қанды патнеле жупсабырать, лерен херлі жуды үгет. Ши ши жем. Маныны ши бұсмырлыға хватлы херубе жұндар заяр. Курадып, курадып. Сазардық аякран шинзем кышкырашны илденме бұшлать. Кумыне білдерет. Сазызем, мін бұлны. Сендер амыжығы баланза керет, амыжы, ах сендер, пәттірімер. Сендер, мін булнанне Амыжы Амыжы, ялавуд хыпсаилны, малдан улухри удо зем жунма мабышланы дешші ундан шилбе ялжине үкне дешші ышта кайзагере бер ыбылым дерет сендер куна айдар зем дуны анне шавытмана хыбашла забырать амыжы ышта каястеденезе курман кужуба сендер эбі халык умне тухса айдара хириштыма жіне деп ингек килзе жапмазыр бирин халык азак емес шав айдары жүгү Пәдем ялбағайза айдара падерес пулать. Эбір кереме дилтір. Тулда тада ғыдырақ шавласы. Анне, шавыт мана. Сенде ере амыжы жавыдать. Улай биде ғывыр чүпса керет. Тулды зазы шивғарна жемін живғарать. Улай. Сенде ер. Маныш тухмары. Пыданыш тада бұлзан. Е тар хывыртырақ. Сенде ер сазарды храза. Тар? Мен жын тарасман. Улай. Тар, уңзырын падеден халық сана вұтта бара қастет. Амыжы еререк қалай. Тұр өзім, құдарзам, жырлақсам. Сендер вутта, чытрезе мен жән! Улай, Ақтубай бітше халыға сендер біргибі дет бірдет. Вал жиллендермен бұлзан айдарба түрі бұрнаттымыр дет. Васқа, айда хам ерцегая мангарды бедарар. Сендер, анне, әс юл, сана неміндеді васюк, ебір тарар не бере курасчук, сывы бул, ыранне, ыдалать. Тавда бұш сана хизеплезе үстернешін, Улай қандық патне қайза бұқсадырать. Амыжы ұдалаза, ағы ұлым, юлашки худ ұдалаза юлап пульжы ана. Хыттын дерет, улай жұп сабырза. шивғарашы, васқа зендер. зендер, сывы буланне, андер. Велмелі бұлзан пюлек шапла жырны бұл, ыдалать. Ну, шавыт юлдаш. Каяще, Амыжы жалдан зілірінзе бірза чергуші жіне үксе юлать. Амыжы, ах, ұвылым, шақна күрмайыз терзе жіндердім жызана. Сазызым жевғарашы, хыжалда анжар яр дезе сендер күшкірні илденет. Улай сендері ирік ала кірдет. Сендер күшкірад, анжар улай, епвазембе хамгала жадып, манпуры бір бәдес пулать. Улай, Шуқ сана тухма юрамасть, візем күрні күрман жұпса бұрза ярза илеш ахтубай бітше занзымаға итлес шуук халық Еп қалан неден итлеш чупса тухсагаять сендер улай парле дугар сендер амыжы начарать амыжы сендер сендер халық урзасынан бе чарас шуук анду херген ғымна. тен улай айтлес. сендер чиргушлензе ларза аллызене шүлеллешеклет эй ховатлы керемет чынаға ебі айыплы бұлзан валер мана жақында тышман вуттынже жунзагайчен анне килинже хыжалда халық валерес чундарас падерес тезе хыды кышкырать амыжы ах паттрамер ывыл не бырзагдалать паттрамершке ывылым сен дерзіксе дырза щуук сен дере тышман айне бұл журатман Падес пулзан хамаларан бәдем сәдел жинже шәшшегі болать амыжы ах ывылым мінді вашын езі чупса бырза шәшше ярза келет сендер анне хаваны булна юрададын булзасын херген мана пар жеше амыжы хергене те бывылым юрададып анжақ чигін зевілме памастып сендер амыжынжен шешене дурса анне анжар санжын ывылы шунза азапланны авандарах амыжы щук ывылым пәдес пулзан пірле бәдер шеше памастып сазызем алық анын жежімірлешші сендер жүргішлензе анне тарғаслаза дилмере деп шәшше бамастын бұлзан валер манаху езі мана жұратны, езек валер амыжы мінгі алатын эсі сендер ан күрендер дұры!» сендер мана валерні жүн, мен жүн туры күрендер я азап курма жеш журатны мана, күр анне жәшше пырза амыш недыдат, леш памасть шәжәрен урдынать амыжы памастып сендер сендер анжар анне кәрешші Візем тепірдетіне вғытыра улай жұпса керет. Сендер амыжынжен шәшше дұрса илзе чигінме алыне жеклене вғытыра улай бұрза ярза илет. Улай, сендер, менді башын әзі. Хывна хырав жывырынне хумастын бұлзан хиріш тұрар. Сендер, халы ғурны візене жарас шук. Улай, чараймазан, чараймас анжақ парынмас пыр. Санын күш манын парынмас Халық шымырылзе керет. Ақтубай малда, хыжыбарезем бе. Ақтубай, жаксембе. Ахтубай. Агавазем иккеште. Тыдар! Сазызем тыдыр, чихыр. Сендер. Халах. Мангуш видехре урмас пулзанда. Сирегам ертсе келіне біле деп. Ақтубай бітше астывадыны мен че базана. Шаби жетсесін, маналы сан жіне денетші. Күш сырдуны бе езі тадақ, айдар майлы бұлза, манын жуна елешін. Шуғақ Ахтубай. Езі мана чарылле вутта барғас щук. Ахтубай. Ақ суккырскер. Сан берге бәде мұлық риуды жұнза бәтірі. Халық вылеке выжыдар зәйілді. Сана шундар мамар, чарылле не ямалла. Халық, шиғырына, илзе дұқса жұндарыр. Сазызем, ты дұрулай не де, шундара неде не де. Сенде арамыжы, үрі ялгиш, андиварегі хергенер. Ивілінден хопмасть, Ақтубай зендер батне жұпса бурать. Анжақ шау вғытыра улайыша шинежек лезе кошқырзайрать. Улай. қам қаят сендер едівме. Ақтубая жіксе брахмадырать. Бичура зазарды қалы хушыне керзідірать. Пичура. Таванзем, чарыныр. Бұрде зазарды ашы. Мінді двадыр езір. Сазызем, мен қам камгу. Бичура, Эбі! айдар жинны нұскер. Анжақ баяндан, жіне тұрзасын. Оның чабы зүнме бұлдарад. Ақтубая. Ақтубайқыда. Санын херне бие, Айдар варманда евы қарза ұсырад. Кузымақ сәне елсен, Ақтубайын күмілі елдық тебірмай жавырнад. Ақтубай. Варманда? Евы шумынже? Пичура. Хыйне барынман жамрығарымне варманда хуралдыратса, абат шидермезір, шивіштермезір, выжевілерме жұттытны. Сендер Илдетне ақтубай бітсе, херне хергенеден бұлзасын, шавыр халыға дебірмай. Улай, сендер марзан дұшман ақтубай бітше, вару ғайдар. Сендер, айдардан завныне Малық манын күш курать қалі. Халық, адер халек вармана, айдар гуллы буласмар, тавырмаллы вағыт шитрі, васкас. Пичура, васкас. Улай, айдер бурде, тапраныр. Ақтубай, Ан анхываррах мана дастариге, хере айдар алынжен хыдарма пулжырах. Сазызем, адер, адер, бурде қыбалан дукса каяшы. Білдікміш байы, шырле, аякран асла диавытны илденет, сайра хутра шижем жижет. Пенербие евышшум не жихны, иккен хуралдырашы, өзенжен бірі иттубай. Вуд тілінде қалаш ашы, Шамры хуралжы, шандалық тискерленже. Шамыр білі жезем ғубырлаза келе бұшларыш. Күнбек шандалық ракундалар мағырақ марвара. Иттубай. Эзір жамрықсем, иге каш құралдын ибеғывынны. Эбір ғамыр өмірде күнбек шарзем сағал күрман. Ширім жул айдарба жүрезе, шүш бір жеземде сағалан жеш пүшшінже. Халмін жын бұрнасмар. Кәш пүшна жапса заладаш тезе храмаллы жүк. Айдарын бұзық, Ана пушлық сәмде жәлі келеші. Иртіне асты астывырға. Тедеш тілінде ұлық сәм лайық тезе қалашы. адер ажазым қайза бұқар дерде. Тебір ұйықран ширім жұқрым адыл керребе пұр жынбек ұлыға қастарса да үлже. Вырыс пушлы кеземде жәлі кезене ғывза бұжызене даяшы. Хурағалы қайдар ятнелсен чәттірезе дарат. Шамры құралжы. бірде бірде күнді мұрда и тубай. кран дуғас пулмасть, итлес пулат, вара не де лайық пулать. Пит чура бек хытланзан, пурныш курас щук, пуры бір айдардан тарзағыдылас лас Сезім жисе асла диавыца илет. Ой, бөлексе жырлағақ. Шағын бек тискер жер, ширім жул әлі крех пулмычы. Асла дилле жижемле айдар ұрлықлы жердет. Шабын бауыл керек мінле пызығы жеде, тәттен бұл зандумады дынат. Бір жерім жол әлікрек шағынбек шырле, тискер жандалықра, айдарба ұтпа, юланутпа, уладыра дұқсағарымыр. Шурма жулда Михельсон полковник салдагесе недел бұлдымыр. Ай-яй хаяр полковник. Айдара түрек полковник патнейлцы қарыш. Еп лажазен бадын жейілдім. Ну майда вогы диртмері, Михельсон полковник хузаналла каймадухны жин, айдар зыма хезене итлезе, шәрбебе жубашкар жинелле хыйынжарне жавыржы. Эх, юх де вара унжухне халық юне. Шоп хам баллаған жинзенех, айдар гдарца быныбе тыдадыда гарыш. Кайран, эх, мен галасси бара шавы керлі да бізене шавна хойзем жыраны да, шав зенжен бірі. Шин мен жу калам қазана, вұрттындарақ. Шақ халхи сендиер ятлы ажан ашшех пулнычче. Ана бит питлайы ғастывадып. Шамыр хуражы. Сендиер ашы. Итубай. Шаватчы. Шин дүннедік мазырақ пуйманын Ағалден мар кедерин батшада айдара малдан сотник ятне бажы. Кайран ул будақлар же. Ун бабырле бірде чапра жұтланат бұр. Э-э, шабы керлі бұлындабы Вәт чуғышлаға шәрбі үйезінде тывады вырыз падышқына, иге тенегене чываша, тазыне білерне. Шубашкар үйезінде тада ытларах тетчеш, вуниге падышқына, ти ақынзене білігішне тада ытты бұзықрақ шинзене білерне детчеш. Ун бе гирденеген зене пәдерме кирлі, эх. Шамыр құралжы, шабы кирілдебі бізене Иттубай, камзене. Шамыр құралжы, падышқы бақы не зене? Иттубай, ой, ачам, мен жадын дезі. Шизем жизет, унғышын аслады явыдат. Пинерби бушне жеклет, пинерби янажат. Ах, тюс мезюк, вай бәттірі. Шамры құралжы. И тубай тем Пинерби И темскер қалад. Иккіште Пинерби. Сывлаш шидей месть. Шывар дипрі. Паре хутчен шумыр жударче. Эй бүлікші, мен же бі жавдері телейзір И тубай биче эстерзем бір зыпкым жив. Итубай. Хушман херем, хужаран иртме булдарай мастып. Пинерби. Ес ирінде ошра, пардумла медем юне юлманжи, ярет. Шамры хуралжы. Итубай биче, нигамда білесшук, әштерер. Итубай, асту, уйгушлы, варман қылғаллы, шамрық пушна керген. Пинерби, юлаш кежер. Теге бі дүзесшук, хергенер дыванзем. Шамры хуралжы. Итубай биче, езі керек бінду. Ебі курза елықрым. Құтте айдар, хама бұй бұжевілердір, әштереді бек. Шыв бұрақ нелзе кереді. Итубай хыжалдан дат. Чарын, онран емін әзі. Шамры құралжы, керек мен бұлдыр, әштередіп. Хавырды әштереді. Айдар бен ұтса керек ана курза иттубай унбатне жупсабырза чаргушлензе бушне дайзагалать иттубай кажарват супнадар даржуна азапланат пинерби тюзеймеремір шивештердемір шамры хурал жық разая каллагаять айдар йывашын аван аван аш хыпны буле бинербин эстерер эстерер хырыме девычны буле пырза бұракран шивестерет лешсем телензе драще пинерби Тавда бусана Айдар. Сяхи зебе дунужын. Айдар. Итубай. Лажазене бұғырға. Пенербебе бүгінді сымақ қалажам. Паян ежір мана делей күмелі. Езі біледен Итубай. Итубай. Кунбек шыр Айдар жиннезем жын халичен анышсыр булман Паянда кова хуппи пирин хизепле еш пушне сыхлав күттерчех. Пушне дайза Шамыр хуралжы кайны жоқ. Пинербие валерме жутытман живол иттубай тубай битче. Шаврынза бұққала заудат. И тубай. Айдаршын тәттім жыр яланақ телейлі бұлны. Шауын ба бұл гунда да баян кежер келзе дұқны. Басқар, каяр. Каяшы. Айдарба бинерби жек. жех. Пинербие айдар евы шумінжен ховырдва жердет. Пинерби вайзарланныскер аран-аран уражын жетрадь айдар ына шеклезе тунгада жине кайзылардать айдар пинерби умне чергушлензе пинерби пинерби кажармана пинерби хергензе ман бадылны бужыма Савныне юратты бекмар, хергензе де булзан ебат манын жарене. Ыдалать, пинерби хирішмест. Пинерби. Ағайдар, воем жук, манын пужым жавырнат, түзім зюнеть айдар ұтларақ евашланны бек бұлза. Пәрзымақ зымақ шеш қаламана хергензе манзам ғауын завныне хергензем вада не ғұрза да бұлінде батса манын жұныма. пинерби хергене деп айдар мағырат. айдар сазардық хаваслан загдалать хергенеден пинерби мінилде деп пинерби манын Пинерби айдарын не базашын мар. Юрада адып сана керім. Ажу да, тузу да, савны де, пәдімтін жібе де сана, нигамда манранытла юрадас жүк. Саваста жүк. Аслади Ават кисредь аслади. сен вармана варады иғыран. Пур дейлчер. Айдар жын чары жүк. Унын чәбі жанда да зүнес жүк. Айдар вайла. Айдар хаватлы. Фәзер бинерби, шил жунатлы ұрғамақ сенбе шәне жаржыва. Шабытса кайма бұшланы жере, Итубай васқаза келет. Итубай, айдар, айдар, айтқы пулать Күндалла Кундалла юлану юланутсем нұмайын келеші. Айдар, ашта, камзем. Жамыр құралжы, Итубай биче тарар хвыртрақ, ұрры булас шук. Итубай, айдар, ебір візен ешіне шок, візем нумайын, ебір тарас. Айдар, тарас епляхый ес көзімаға, тарас айдар негі жанда дарза курман ана және чен кударанчен нигамда булман хотте зәм келзе Вұрындан вырындан данзикне болдыр. пәтсен айдар лебі дедір Шамры жығы баланза чүп качса каять. Шамры құрал «Шитреш!» И тубай хышнелле кайза быданать, пенерби хускан закет айдар вырындан зікмест. пичура сендер улай тадагытты жамрыксем жамырызе келеші. Пичура, агабал де кунда, улай кунда жасырақ, халық тада ытларақ бұғынат. Айдар, авагам ерце келіне, пичура, час манны мінес, пичура, хужын шығырдыварне. Ну, мәнгерлі ғазіре жамрыксем, әшкейі, е ұрық, пистолетне алып болат. Сеньер Сендер, ясманын завныне вызе вәлерме жуттытны дене заспур. Айдар, унба зирене щук. Пинерби мана биллезе банарым арым, еріксірілмен. Выжыба дуды бұрынасы пинербин хайен ерек». Пичура, мән езіна еві шумнежік саусырадын. Мән жын вол шак тискер жерде, варманда. Езіна вәлерме жуттытны айдаркулза вәлерме ыйдыр <laughs> кыйынжен мәнгале пинербек ала савны бе шыдык пюрдек айыны бурунма ба бірле, бұл жамры карме валли юри хадарлене чаплы кил журда Пенербе бұрза қалы бегдалать леш пушне усадрать сендир пинерби санын юратны еге кунада да житмери Епуянлық шавдери чазақ шындерді. Айдар завын загулать, пурде берен теленне Улай. Она хінезе бістерні, шавын бавыл каламағырат. Айдар. Ыйдыр ғыйынжен. Сазарды каймағыдырленет. Эй, Итубай, шавырза кел жил жунат сене. ба жамры құрал жы каяшы. Пинерби, каяр. Мухтав керемеде, келдуны бе бие жабыдать. Сендер, таванзем, кунбек пусмырлаға түсме бұлдараймаспыр. пирен улы ғуттыне жундараган варғурахран патчен жындан храмаллай берін. Табынас! Айдар батнелле бұрат. Сазызем табынас! Пинерби сазардық сендер батнелле жупсағаймадыдынат. Сендер, шылзам мана! Ана айдар ғуза дыдать Айдар манын булмазан, нигамындан бұл. жен шажибе жиксе халянде ыдала хавын савыныне. Хавыр тухса гаять. Сендер пинерби умне жуп савырза чаргушленет. Пинерби, сиксе дарза. Юн жине юн. Айдари эбей иксамарден парибадес пулать. Хыжалдан жубать. Улай, ялйиш, пус мұргурны бешиттер, хыщын ғвалар. бурде айдар хыщын жубашы. Кашкырнызем пыжалзасы земелденеші. Айдар чупсадуғат деп пожалны авырлазат те бір еннелле дармағыдырленет. Анжақ шав вғытра сазардық, ақтубайба үтті вадыра хизем жетсе Вара айдар каялла дармадырад. Анжақ тебірғуд сендербе улай адел булад. Пожалне беме әлгере мест. Сендер, айдар батнеле жұп сабырза. Керемеден барни пинер бимар. Язех пул. Айдара шәжібе жіксеу керет. Шагындан зен чабы сүндер. Ақтубай, Таванзем, сендер бар, ебі хам бұлны күшсір. Намыс, намыс мана стариге. Сендер хавасын, не недуны. Халя каяр малалла. Пенерби еребен жеклезе. Сендер, сендер, пенерби. Хавасланза ақтубайба бірле пенербие бірзағдалашы. Щук, ебір пәтмес бір пенерби. Шаржинде иріклі вырын бұрақ. Хотлах пирін хамыралыры